بسم الله الرحمن الرحیم شماره 87 شروط العمل سنت الاحادی شروط عمل کردن به سنت آحاد کندی باش باش بازی گوشت امتحان چهارشنبه انشالله چهارشنبه زنگ آخر امتحان شروط العمل بسنة الآحاد شروط عمل بسنة الآحاد أجمع المسلمون على أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعها إلا أنهم اختلفوا قصة شنبه إن شاء الله إلا أنهم اختلفوا في شروط وجوب العمل بها و واستنباط الاحکام منها الى قولین اجماع کردن مسلمانان بر این چیز که سنت آحاد حجت است بر همگی و اتباع آن لازمی هست اما در شروط واجب بودن عمل به آن با هم اختلاف داشت کردن و استنباط احکام از خبر آحاد در مورد شروطش با هم چی دارن؟ اختلاف دارن در این که سنت آحاد حجت است اجماع کردن اما در شرائطش نه دو نظریه وجود دارد القول الاول نظریه اول ان السنة التي رواها العدل الثقات بأن توافر في الراوي شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول واتصل سند الرواية بالرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يجب العمل بهذه السنة واستنباط الأحكام منها وعدها مصدرا للتشريع وهذا قول الحنابلة والشافعية وبعض, وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى نظرية أولي ناس اون سنتی رو که روایت کرده باشد آن رو انسان عادل سقه بگونه ای که شروط قبول کردن روایتش طبق اون شرایطی که خود صاحبان این نظریه گذاشتن اون شروط رو داشته باشه راوی و سند هم متصل باشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم این گروه میگن در این حالت واجب است عمل کردن به این نوع سنت و استنباط احکام و شمردنش جزو مصدر تشریع این نظریه نظریه حنابله هست نظریه شافعیه هست و برخی از فقها از مذاهب دیگر پس قول اول میگه اگر سنت و راوی عدل سقه با اون شرایطی که گذاشتن روایت کرده باشه مرده. قبول هست و حجت است و باید بشته بشه اما القول الثاني واصحاب هذا القول اشترطوا شروطا اخرى لا تتعلق بسند الروايه وإنما تتعلق بأمور أخرى حتى يترجح انهم جانب صحة الحديث وهو المالكية والحنفية ونذكر أهم شروطهم بإنجاز نظرية دوفوم يا قول دوفوم أصحاب إن قول شرطهای دیگر رو برای خبر واحد قرار دادند که به سند روایت تعلق نداره یعنی اضافه بر اون شرایطی که به سند ربط داره خب گروه اول می اومدن لحاظ سندی بررسی کردن سندش متصل بود راوی ثقه بود با اون شرایطش مورد قبول بود این گروه دوم نه بغیر از شرط سند شرایط دیگه ای رو شرط گذاشتن تا اینکه جانب صحت حدیث براشون راجح بشه شرایط دیگه ای رو گذاشتن برای اینکه مطمئن بشن که این حدیث چه هست واقعا صحیح هست و این گروه که هستن مالکیه و حنفیه میگه مهمترین شروطش رو با اختصار ذکر میکنیم به ایجاز یعنی مختصر الف ابتدا بیاد شروط مالکیه رو که برای قبول کردن سنت آهاد اون شرایط رو گذاشتن ذکر میکنه بعد شروط حنفیه رو برای قبول کردن سنت آهاد و در آخر هم میاره قول راجی و از بین این دو که آورده خب ابتدا شروط مالکیه رو برای قبول کردن سنت آهاد ذکر میکنه اشترط المالكية لقبول خبر الآحاد عدم مخالفته لعمل أهل المدينة والحجة في ذلك أن عمل أهل المدينة بمثابة السنة المتواترة والمتواتر يتقدم على خبر الآحاد وعلى هذا لم يأخذ الإمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا فقد قال مالك أن هذا الحديث ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به مالکیه برای قبول کردن خبر آحاد که بله بابا حسین سلام علیکم نه فیلم بسوانه یا نه به مدرسه دین نانی آه والله گروه از کجا بیاریم تو حافظی جز تو بر حافظی جز گر در نگی از یک جای خیر مالا کلاس تمام یک کاری کرے خب اشترط مالکیه برای قبول کردن خبر آحاد شرط گذاشتن عدم مخالفت خبر واحد رو با عمل اهل مدینه مالکی ها میگویند که خبر واحد خبر آهاد خبر آهاد با عمل مردم مدینه مخالفت نداشته باشه در تضاد نباشه چرا؟ چون اونا میگن که عمل اهل مدینه به مانند سنت متواتر است مردم مدینه مردم شهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند خب پدرانشون که صحابی بودند فرزنداشون که تابعی هستند موقعی که این همه تابعین بیان یک عملی رو برخلاف حدیثی ان... حدیث آهادی انجام بدن مالکیه میگویند که این به این معناست که کار اینا یک کار متواتریه امکان نداره مردم مدینه که بهترین قرن هستند بیان چیکار بکنند بر خلاف حدیث عملی انجام بدن مگر این که پس حدیث بدون که صحیح نیست این رو مالکیه این دلیل رو میارند و و این شرط رو برای خبر آحاد قرار میده پس مالکیه چه شرطی گذاشتن؟ که خبر آحاد مخالف با عمل مردم مدینه نه برای عمل این زمانشونا عمل اون موقعی که امام مالک بود یعنی دوره تابعین تبع تابعین خب. بهمین دلیل یا بر اساس همین قاعده امام مالک به این حدیث عمل نکرده که المتبایعان بالخیار حتی یتفرقا خریدار و فروشنده اختیار دارند تا زمانی که از هم جدا نشدند جدا که شدن دیگه اختیاری ندارند امام مالک در مورد این حدیث گفته در نزد ما این حدیث حد معروفی ندارد و این از اون اموری نیست که بهش عمل شده باشه در مدینه این یک شرطشون بود کما اشترطوا الله يخالف خبر الاحاد الاصول الثابته والقواعد المرعيه في الشريعه وعلى هذا الاساس لم ياخذوا بخبر المصرات لان هذا الخبر في نظرهم قد خالف اصل الخراج بالضمان وأصل إن متلف الشيء إنما يغرم مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا فلا يزمن في إتلاف المثلي جنسا غيره من طعام أو أروز همچنان که مالکیه باز هم شرط گذاشتند که خبر واحد با اصول ثابت و با قواعد با قواعد کلی با اصول کلی کلی شریعت که شریعت اونا رو مراعات کرده در مخالفت نباشه یک سری قواعد کلی هست خبر واحد نباید در تضاد باشه نباید در مخالفت با اون قواعد و اصول باشه بر این اساس به خبر مسرات مالکی عمل نکردند به خبر مسرات مالکی عمل مسرات چیه دیگه آقا مسرات اینی هست که شخص میاد گوسفند و نمیدوشه تا خوب پستانش بزرگ بشه شیر جمع بشه که اینو ببره بازار مردم فریب بخورند که خیلی این بز چیه بز شیریه بعد میاد اینجا خونه اینو یه بار میدوشه میبینه که آقا سر هنوز شیری نمیاد خب اینجا شریعت میگه که آقا این بزو برگردون برگردون و یک سای خورما هم چیکار کن به اون طرف بره دونم کیلو بعد بله. تا سه کیلو حدسش میزنم خب این مسرات این بحث مسرات حدیث حدیث داریم برش آه حالا شما دقت کنید این خبر مسرات ولی جز خبر جز احادیث آهاده مالکی اینو نپذیرفتند. گفت آقا این حدیث مخالفت داره با قواعد کلی الخراج بن سمان الخراج میگن اینجا نباید اون کسی که این گوسفند رفته دوشیده دیگه الان بیاد بیچاره یک سای خورما هم بده چرا؟ میگه خب زمانی که این گوسفند دست این آقا بود اگر میمرد کی زامن بود؟ همین آقا زامن بود پس که هم خورده مال اینه دیگه چرا باید بیاد یک کسای چی بده؟ خورما بده میگن با این قاعده الخراج به زمان مخالفت داره الخراج به زمان به ما میگه زمانی که تو زامن یک چیزی هستی پس سودی که ازش این چیز گیرت میاد مال توه دیگه خب قاعده دیگه هم وجود داره که میگه اگر کسی اومد یک چیزی رو تلف کرد اگر مثل داشت اگر اون چیز مثل داشت باید مثلشو بده اگر شیر رو اومده خورده پس شیر باید بده خورما خورده باید خورما بده اگر نه اون چیز مثل و مانند نداشت پس باید قیمت شو بده در این حدیث طرف اومده شیر خورده در مقابل چی میده خورما میده پیغمبر صلی الله علیه و گفت اگر بحث را پیش اومد شما گوسفند و برگردون به اضافه یک سای خورما ولی مالکیه این حدیث رو نپذیرفتن به خاطر که میگن با اصول دیگه ای که اون اصول خودشون حدیث مخالفت داره در هر صورت میگند مخالفت داره این شد شرایط مالکیه مالکیه دو شرط دارند حدیث آحاد با عمل اهل مدینه مخالفت نداشته باشه با اصول و قواعد دیگه که در شریعت اومدن مخالفت نداشته باشه اما ببینیم شرط های حنفیه رو که بعدش قول راجع میگه شروط الحنفیه لقبول سنت الاحاد شرط های حنفیه برای قبول کردن سنت احاد أن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة فإذا لم ينقل على هذا الوجه ونقل عن طريق الآحاد دل ذلك على عدم صحة السند السنة هل في شرط این هستم جن إن سنة سنة آحاد أزول كاراي نباشك زياد که زیاد میگن اگر از اون کارایی هست که زیاد رخ داده پس باید به شکل متواتر روایت بشه یا به شکل مشهور باید به شکل آهاد روایت بشه چرا؟ میگن خب موقعی که یک کاری شب و روز پیغمبر اونو انجام داده یک نفر اومده فقط اونو روایت کرده دلالت بر این میکنه که این صحیح نیست اگر از اون کارایی باشه که هر روز پیغمبر اونو جلوی همه انجام داده چرا باید از یک نفر روایت بشه چرا باید افراد زیادی از صحابه اونو روایت نکنند این زیادی تا الی آخر خلاصه سندش آهاد باشه باید به این خاطر میگه همینی که به شکل تواتر نقل نشده و به شکل مشهور نقل نشده به شکل آهاد نقل شده میگه این دلالت بر این میکنه که این حدیث صحیح نیست مثال ذلك رفع اليدين فی الصلاه مثالش رفع در نمازه چرا احناف را نبی میگن فانه جاء عن طریق الاحاد مع عموم الحاجت اله فلا يقبل احناف میگن که رفع الیدین از طریق آحاد روایت شده حدیثش متواتر نیست و رفع الیدین یک کاری که پنج وقت پیغمبر اونو انجام داده آن به شکل چی می اومد؟ به شکل متواتر می اومد تا اینو چکار میکردن؟ عمل میکردن در نتیجه میگن قبول نمیشه این یک شرط احناف با الا تكون سنت مخالفه للقياس الصحيح وللاصول والقواعد الثابته في الشريعه شرط دومشون اینه که میگه سنت مخالف قیاس صحیح و اصول و قواعدی که در شریعت ثابتن مخالف با اونا نباشد تقریبا مثل شرط مالکیه جان؟ قبولش دارن میگن آهاد اگر از اون مسائلی بود آخر آهاده همشون که از این نوع مسائل نیستن میگن آهاد اگر از اون مسائلی بود که آمول بلواه یعنی هی همش تکرار میشه مثل یک سخنی رو پیغمبر گفته یک جایی یه مسئله خاصی رو اونو قبول دارند ولی میگن مسئله رفولدن یک مسئله که پنج مرتبه پیغمبر نماز خونده شب و روز تو عمرش یک عمر نماز خونده میگن این آمول بل حالا من کاری ندارم قولشون قبل مورد نیست ولی به خاطر انصاف علمی که میخوایم بگیم اینجوری نیست که تمام آهاد و قبول نداشته باشن حالا خودش اون قول راجع میگه ولی اون آهادی رو قبول ندارن که چی بوده؟ آم بوده عام بلوا بوده به شکل آهاد روایت شده میگن چطور میشه که یک حدیثی که پیغمبر شب و روز اونو انجام داده فقط یه صحابی اومده اونو مثلا نقل کرده در, در چنین حالتی حالا این که ببینید مثلا به عنوان نمونه آی رفع دل آهاد هست یا نه این خودش بحث ها داره این خودش چه داره ولی اونا این شرط رو گذاشتن به الله تکون سنت مخ... شرط دومش احناف اینه که میگن سنت آهاد مخالف با قیاس صحیح نباشه مخالف با أصول وقواعدی که در شریعت ثابتا نباشد ولی همچنین و هذا اذا كان الراوی غیر فقیه البته در این مورد میگن اگر راوی غیر فقیه بود اگر راوی غیر فقیه بود و حدیثش با اصول و قواعد مخالفت داشت در این صورت میگن پذیرفته نمیشه چرا لانه اذا كان كذلك فقد يروي السنه بالمعنى فيفوته شيء من معاني الحديث لا يتفتن له میگه چون احتمال داره که حدیثو با معنا روایت کرده باشه و سمت فقیه هم نبوده لذا معنی حدیثو به اون گونه که باید روایت بکنه روایت نکرده باشد در نتیجه صحیح نیست فلا يقبل الحديث في هذه الحالة اذا كان مخالفا للأصول و ومقتضى القياس الصحيح میگه در صورت حدیث آهات قبول کرده نمیشه در این حالت زمانی که مخالف با اصول عمومی و مخالف با قیاس صحیح باشه و على هذا لم یأخذو به حدیث المسرات ببینید بر این کن اه، طبق این شرطی که احناف گذاشتن اینا هم احناف هم حدیث مسرات رو نگرفتن طبق حدیث مسرات حکم ندادن مثل هم مالکیه لأن راوی الحدیث غیر فقیه عندهم احناف میگن راوی این حدیث فقیه نیست و مخالفت با قواعد دیگه داره مثل اون الضمان و الخراج بالضمان خب كما أن الحديث خالف الوصول والقواعد المقررة كقاعدة الخراج بالزمان التي جاءت بها السنة میگن همانطور تركي الحديث مخالفة مخالفت داره با اصول وقواعد شرعي شرعی مانند قاعده الخراج بالزمان این شرط دومشون بود جیم شرط سوم احناف چی هست برای عمل کردن به خبر واحد الا يعمل الراوي بخلاف حديثه الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه أو تركه لدليل آخر أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه شرط سوم احناف این هست که میگن راوی برخلاف اون حدیثی که روایت کرده است عمل نکرده باشد زیرا اگر برخلاف روایتش عمل کرده باشد دلالت بر این میکنه که پس روایتش منسوخ شده یا به خاطر دلیلی دیگر این حدیث رو ترک کرده است یا نه معنای دیگه ای داره و مثال و این این مثالشون که خبر آهد قبول نکردن این حدیثه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن تراب در این حدیث اومده زمانی که سگ در ظرف یکی از شما آب خورد با دهان ولغه همون آب خوردن دهانی رو میگن پس اون رو هفت بار بشورید یک مرتبه با چه رو بشورید با خاک فإنه لم يأخذوا به لأن الراوي الحديث كان يغسل الإناء إذا ولغ فيه كلب ثلاثة این حدیث أحناف احناف نپذیرفتن چرا؟ چون راوی حدیث که این حدیث رو روایت کرده خودش عملش این طور بوده که هرگاه سگی در ظرفی می سه مرتبه اونو می لذا احناف میگن اگر این حدیث صحیح می بود یا اون تعویلاتی که ذکر کردن پس خود راوی بهش عمل می کرد این شرایطی بودند که احناف ذکر کردند و اونا شرایطی بودند که مالکیه ببینیم دکتر زیدان کدوم قول راجح قرار داده 88 القول الراجح و قول الحنفیت مرجوع مرجوحون دکتر زیدان رحمت الله علیه میگه قول حنفی ها و مالکی ها مرجوح هست یعنی يعني قول بقیه راجح هست و قول غیرهم هو الراجح و قول بقیه هست که صحیح تر است لأن السنة متى صحت روايتها بأن رواها العدول الثقات الذابتون لزم اتباعها والأخذ بها واستنباط الأحكام منها سواء وافقت أمل أهل المدينة أم خالفته وسواء اتفقت مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق وسواء عمل الراويها بها أم لم يعمل وسواء كانت في أمر يكثر وقوه أم يقل لأن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها والإبرة بما يرويه الراوي لا بما يعمل به إذ ربما يعمل بخلاف ما روي خطأ او نسيانا أو تأويلا فهو غير معصوم دقت داشته باشید دي قول حنفیه و مالک مرجو هست قول بقیه راجح هست زیرا سنت هرگاه روایتش صحیح بود یعنی افرادی عادل و سقه و ضابط و رو روایت کردن لازمی میشه اتباع از آن و گرفتن آن و استنباط احکامات از آن برابر است که اهل مدینه به آن عمل کرده باشند یا نکرده باشند برابر است که با اصول مقرره متفق باشد یا نباشد برابر است که متفق با قیاس باشد اقتضای قیاس یا نباشد برابر است که راویش به آن حدیث عمل کرده باشد یا نباشد برابر است در اون امری باشد که زیاد رخ داده است یا نداده است برابر است زیرا اهل مدینه جزی از امت هستند نه همه امت و آنچه را که راوی روایت کرده است اعتبار داده است دارد نه عملش زیرا شما میبینی که راوی گاهی موقع برخلاف روایتش از روی خطا یا از روی فراموشی یا از روی تعویل میاد عملی انجام میده و راوی هم معصوم نیست و کون امر الذي جاءت به سنت كثير الوقوع لا له في القبول او رد الاخبار لان الحاجة لمعرفة حكم ما يقل وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوه وكلاهما قد ينقله الآحاد فضلا عن أن الكثرة والقلة لا ضابط لها في هذا البحث ميجي وإن كأمر أمريك امر سنت در رابطه با اون كثير است الوقوع هست هیچ تأثيري در مورد قبول کردن حديث و در مورد رفتنش ندارد لأن الحاجة لمعرفة حكم ما يقل وقوعه زیر نیاز برای شناخت حکمی که وقوعش کم رخ داده است مانند نیاز به شناخت حکمی هست که زیاد رخ داده است و هر دوتا رو هم میبینی که آهاد نقل کردند همچنین گذشته از این زیاد بودن و کم بودن ضابطه ای برای پذیرش یا عدم پذیرش حدیث نیست پس قول راجه و دکتر زیدان رحمت الله علیه توضیح داد دیگه شما همه چیز رو متوجه شدید متوجه بودید یا نه